إذاعة البيان تقدم قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشد كل الجنود قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان محترم گزارش اخباری دولت اسلامی در روز جمعه سنه دوم ماه رمضان سال 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود گزارشمون را آغاز میکنیم با مهمترین رویدادهای امروزه سقوط کننده شد هواپیمای صلیبی نوسیری را الله خار گرداند آنان را در اطراف عین الاسلام در ولایت حلب غرق کننده شد دو زورق لشکر صفوی را در کلی سرسور در ولایت صلاح الدین به ترکیش درآورده شد مینهای пай дар пай дар манотиқи гуногуни вилояти дияла сароғоз аз вилояти ҳалаб суқуткунанда шуд ҳавопаймои салибии нусайриро аллоҳ хоргардонад ононро дар атрофи айнулислом дар ҷануби вилояти ҳалаб ва ҳамаи ҳамду қадрдонӣ танҳо барои парвардигор аст аз аллоҳ масъалат менамоем ки аз байн барад ҳавопаймо ва таҷҳизоти ононро ва кӯр гардонад чашмҳояшонро дар вилояти салоҳуддин дар як амалиёт ки аллоҳ сабабҳояшро осон гардонид қувваи хоси лашкари хилофат пинҳонона ҳуҷум кардан ба лашкари сафавӣ дар ҷазираи самарро ва бар онҳо ҳуҷум кардан дар кӯли сарсор بر های آنها که در نتیجه غرق کننده شد و هم تنها برای پروردگار است و در شهرهای سریع در قریبی شهر سمر را به سوزش آورده شد یک عدد از نقلات نوع هامر و را بر هدف قرار داده شد با واسطه مینه ترکنده و همچنان بر هدف قرار داده شد مجموعه لشکری صفوی و مسلحان رافیزیان را در غرب شهر بیجی و هدفهای مجاهدین موفقانه بود و هم تنها برای پروردگار است اما در ولایت دیاله به ترکیش آورده شد با طرز پی در پی بينه ترکنده در در کوچه ساده و ناده و الحدید و حبحه و در حسینیه و در درآورده شد منزل های مرتدین را و لشکر صفویانی که نامیده میشند با مبارزه بر ضد تروریسم و همچنان بر نقلات پلیسی لشکر صفوی که در نتیجه ترک شد و به هلاکت رسانیده شد کسانی که در آنجا بودند و در نقلات دیگری به هلاکت رسانیده شد یک سرباز را و دو نفر دیگری ناک شدند و هم دو ستایش تنها برای پروردگار است و در منطقه خان بنی сайд лашкари хилофат ҳуҷум карданд бо силоҳҳои сабук ва мутавассит ва бо қомбулаҳои ҳавин маркази пулисро баъди маҳкам кардани роҳе ки ба сӯи маркази пулис пайваст мешавад ва ҳамчунон ҳуҷум карда шуд бар пулиси лашкари иттиҳоди сафавӣ аз алло масъалат менамоем ки бар душман шикастро насиб гардонад дар вилояти фаллуҷа бар оташ даровардан лашкарони хилофат қароргоҳи таҷаммӯи лашкари сафавиро дар минтақаи албусода ва тамаима ва дар наздикии корхонаи ироқӣ дар минтақа منطقة البحليف ودار منطقة كنوتير دار كرمة ودار شهر كسيوحتي ودار بنوي تأمينوتي أوبي ودار آميري فلوجة وأنبر هدف قرار ضد شد بوسطي قنبلة هاون وبمشك هوي نوع غورديون ومشك هوي سخت محلي وهدفها موفق نبود از الله مسألة من نمایم يمكي بر دشمن شکست را اما در ولایت برکه لشکران خلافت براتش درآوردند مرتدان بشمرگه در شهر حساویک شمال کوه سنجار با یک چند های هاوین از الله مسئلت مینماییم که بر دشمن شکست را نصیب گرداند در ولایت جنوب لشکران خلافت نقلیات نوع بجر را در منطقه عرب جبور تابع لشکر صفوی را از بین بردند و البته کشته شد همه آنان که در داخل آن بودند بعد از بر هدف قرار دادند با های ترکنده و هم تنها برای پروردگار است و همچنان بر هدف قرار داده شد زیستگاه لشکر صفوی дар амирияи фаллуҷа ва дар минтақаи туффаҳа дар зуба бо қумбулаҳои ҳавен ва бо силоҳҳои снайпер аз аллоҳ масъалат менамоем ки бар душман шикастро даровард аммо дар вилояти ҳимс якчанд бор гулӯлаборон карданд ҳавопаймои таҳаллуфи салибии нусайри аллоҳ ононро хор гардонад шаҳри тадмурро ва ягон шахсе захмӣ нашудааст ва ҳам танҳо барои парвардигор аст аммо аз лиҳози эъломӣ дар вилояти фаллуҷа эъломии вилояти фаллуҷа нашр кардааст расмҳоеро ки در آن کارخانه‌ای که اظهار شده است طرز تیارکنی مینای ترکنده در این ویلایت ویلایت دمشق اعلانی ویلایت دمشق نشر کرده است رسم هایی را که در آن بیان کرده است ترکش دادن قرارگاه نوسیری را در شهرهای بین دمشق و بغداد ویلایت خراسان نشر کرده است اعلامی ویلایت خراسان نوار را با عنوان به قتل رساندن مرتدان خصوص از نام موحدان که در آن بیان شده است به قتل رساندن دو تا سرباز مرتد در منطقه کود که آنها را به اسارت گرفتند بعد از حجوم کردن بعض ایستگاه حکومت مرتدین افغانستان آخرین اخبار اعلامی از ولایت سینا نشر کرده است اعلامی ولایت سینا نوری را با عنوان بشارت دادن مجاهدان برای یک سال گذشتن بعد از اعلان خلافت از الله مسئلت منمویم که خلافت را بر دوام گرداند و نیکی و خیر او را بر جمعی امت اسلام برخوردار گرداند و در انتهای گزارش اخبار ما بعضی از رویدادهای مهم امروزه را بیان نکنیم که عنوانشان اینهاست سقوط کننده شد هواپیمای صلیبی نصیری الله خار گرداند آنان را در اطراف عین الاسلام در ولایت حلب غرق کننده شد دو زورق لشکری صفوی را در کل سرسور در ولایت صلاح الدین به ترکیش درآورده شد های پی در پی در مناطق مختلف ولایت دیاله و جزاکم الله خیرا و تحیه برادران خود را قبول فرمایید و السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحملنا والله من بلادي لا تمر أرضي لا كم حصدنا من حقور حق وأنت من يهود ومجوسي وصليبي وروسي يشربه الصيد الأسود يحمونا والله مغرور من بلادي لا تمر فوق أرضي لا تغرور كم حصدنا من حقور حق وآتى من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود